Ons is eh, 'n uh, spesiale geleentheid. Ons is sommer vir klein Julian voorstel aan die gemeente vanmôre. Julie, jy en Natie, jy wil nie sommer vorentoe kom nie. Hierdie is nie 'n ritueel nie. Hierdie is sommer net 'n heerlikheid om hierdie klein seentjie wat eintlik 'n groot reus is in die geeswêreld om hom aan julle allemaal voor te kom stel vanmorgen. Klein Julian Waldek. En ons wil sommer net vir hom en vir sy ouwe sê, ons is opgewonde oor julle en ons is opgewonde oor hom speciaal. Want ons kan sien, hy is een man wat gaan vat. Kom ons sê ons sommer net as gemeente. Vader, ons dankie vanmorgen vir die, vir die skoonheid van hierdie heerlijkheid, van die onskuld van die kracht wat daar in hierdie klein lewekie is, die energie, die volle potentiaal van lewe, wat jy in hom beleed. En jyre, dat ons daarvan kan kennis neem vanmorgen. En jyre, dat ons hom verwelkom in die midde van jy gemeente, die midde van jy familie, amtelik kennis neem van hom. En vader, daarom sien ons hom met elke woord, elke belofte wat jy oor hom gesprek het. Dankie Here dat dat U gesê het ek het jou alreeds in jou moederskoot geken, jou gevorm, jou ongevormde klomp gesien. Dankie Here vir die volle som van U gedagtes oor sy lewe. Ons seën sy ouers, Vader. Seën vir Nanti en vir Julie dat dat hulle die wysheid mag hê om in U weë te onderrig, om in U weë op te voed Heere, so dat hy sal wees, dit, waarvoor u om na hierdie aarde toe gesteer het, om u te verteenwoordig. Ons eer die daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. <laughs> en terwijl ons op hierdie nood is, wil ek soms so namens ons gemeente ook sê vir Madeleine Norris, wat op pad is oor Londen toe, ons gaan julle baie mis, maar ek is seker julle gaan ons net veel mis, nie, nie meer nie. Maar ons sien julle op julle pad, ons sien die lig wat in julle is, om te gaan skyn daar. So ons sal julle veel kom keier, ons sal vir die gemeente in oor Londen kom keier, prijs die heren. Is daar iemand is wat een woord het vir die gemeente vanmorgen? Luister ons graag daarna. Ek, ek het net hierdie, gister eindelijk hierdie skrif gelees en het het my so oopgebreek weer is 'n skrif wat ons almal ken. 1 Korintiërs 9 vanaf vers 24. Daar hulle sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so dat jy dit sekerlik kan behaal nou. Daai ene hardloop so dat jy dit sekerlik kan behaal is om te weet wat ons weet, wat ons weet dat as jy hierdie wedloop van die lewe hardloop, hoef jy regtig nie laaste te kom nie. Ons moet met hierdie wete hardloop dat ons wel hierdie prys gaan behaal. Dat ons weet wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het en dis 'n dringendheid mense om dit te leef. Dis regtig, dit voel vir my ehm um, dat die omstandighede kom en ons moet ons in die kleine oefen want as die groot goed kom dan moet ons weet wat ons weet wat ons weet. En dan wat hy daar sien, elkeen wat aan hierdie wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Daai onverwelklike is die ewige lewe om vir Jesus te ken. Dis om hom te ken. Ons het nie 'n verwelklike krans nodig wat mense hoef te sien nie. Want weet jy wat, dis nie belangrik nie, maar daai onverwelklike om om 'n ewige lewe te hê om Jesus te ken is baie belangrik. En dan ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Nie onseker is wat sy hart vir jou is nie. Nie onseker is dat hy vir jou is en nie teen jou nie. En dan in Romeine 12 vers 2 dat jy weet sy wil is vir jou goed welgevallig en volmaak. Kom ons leef daarin want dit is 'n en dan verder staan nou ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. Dis al maar ek dink hierdie lewe moet ons hierdie wedloop dis so belangrik. Maar vir ons 'n SMS stuur daarvan onderaf, dat ons dit bietjie lees sonoggend. Prys die Here. Ek wil vanmôre praat oor 'n eh, 'n begrip wat eintlik 'n versoek is, maar wat ek dink wat ons almal ten nouste raak en dit is die vraag hoekom. Weet, uh ons lewe in 'n uh, onvolmaakte wêreld. En daar gebeur goeters wat nie moet gebeur nie, wat nie veronderstel is om te gebeur nie. En dan kom die vraag hoekom. Nou ek wil 'n stelling maak en sê ek glo dat in ons gemeente behoort die vraag hoekom al uitgeklaar te wees. En tog vind ek soms dat te midde van van slegte nuus uh eh, tragedie soos wat ons hierdie week ook gesien en beleef het. Uh dat die vraag hoekom tog maar weer sy kop uitsteek. Hoekom? Hoekom het dit gebeur? hoekom het God dit nie gekeer nie? Waar was hy? Uh, God is toch almachtig. As hy God almachtig is, dan moes hy dit toch toegelaat het. Hoekom het God dit toegelaat? En dan kan ons daar uit een klomp theologie bou en klomp vraag bou en sê, ja, maar dit is die Heerese manier om met ons te praat en dit is die Heerese manier om ons beter mense te maak en dit is die Heerese manier om met ander mense dier ons zwaar kry en ons leiding en ons nood en ons tragerie te praat. En as dit waar sou wees, dan is ons in groot moeilikheid. En as ons dit aanvaar, is ons buiten die skrif. Die skrif sê, nadat God op baie maniere tot ons vaders gesprek het, en die laatste daar net op een manier met ons kom praat, dis dier sy sien. En sy sien is die woord. Maar ander woorde, God praat met ons dier sy woord. Sy spraak tot ons, sy uitdrukking aan ons le in sy sien, in wat hy in die kruis vir ons kom doen het. Dis wie hy is. Uh, in sy seen het hy ons geheilig. Ondou jy Ephesians 5. Hy het ons geheilig, gereinig. Ons sonder vlek of rimpel. Ons sonder gebrek voor God gestel. Nou as ons geheilig en gereinig is deur sy bloedoffer, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God staan vanmôre. Wat moet God dan nog met ons maak om ons beter te kry? Kan God dan nou nog tragedie oor ons bring of ons laat swaar kry? om ons beter te maak. Dan sou hy ons eindelijk een motie van wantrouwe stel in die waarde van die offer, wat ons rechtverig voor God verklaar het. So daarom besef ons, as ons na die skrif kyk, dat niks wat sleg is van God afkom nie. Die skrif sê, elke goeie gif en elke volmaakte gave dal van boaf neer van die vader van die lichte, by wie daar geen verandering of skade van omkering is. En dan kom Jezus sê, en hy sê, as jylle dan wat sleg is weet om vir jylle kinders die beste te gee, hoeveel te meer jylle vader in die hemel? So daar is nie een kans, dat daar enige negatieve van God af sal kom nie. Die ander moendlikheid wat ons ook ontvraag is, hoekom straf God my so? Want dis ook nog in ons oud theologische denken. Maar God het sy sien gestraf, so die straf is afgehandel. En daarom skryf eh, Johannes vir ons, hy sê, die volmaakte liefde drijf die vrees naar buiten, want vrees leidt straf in. En solang as daar een moendelikheid is van, streef, van straf is, sal daar moendelikheid wees van vrees. En as daar nog vrees is, of as daar nog vrees verstraf, het die liefde nog nie volmaak geword nie. Dan betekent het, ons het Godse volmaakte liefde in sy sien, die offer. Het ons net nog nie volledig aanvaard. So wat het eindelijk gebeur dan? Wat eindelijk gebeur het, kom ons teken het vir ons weer grafies, dat ons dit sien, As ons na die tydlijn kyk, en ons sien, daar was 4000 jaar van Adam af, voor die kruis, dan sien ons, die gesag op aarde was Godse. God is die skepper, hy is die baas, dit is syne. Die gesag op aarde het hy aan Adam gegeen, het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelijkenis en laat hulle heers. En God gee die heerskapie op die aarde vir Adam. Adam neem die heerskapie en hy verkoop dit vir die eet van 'n vrug aan Satan. En so word die duiwel die owerste van hierdie wêreld. Die owerste van die wêreld. Jesus noem hom dit. Jesus noem hom die owerste van die wêreld en as Jesus dit doen, dan meen dit wat Jesus doen, hy gee erkenning. Hy sê wat het gebeur? Wat het Adam gedoen? Want die skrif sê hom aan wie jy gehoorsaam geword het, jy is slaaf geword. En so het Adam as die heerser van die aarde met sy hele heerskappy, sy hele magsbasis die slaaf geword van die een aan wie hy gehoorzaam geword het. En dit is waar oor die aarde begin reageer het onder nieuwe bestuur en waarom God die uitspraak moes maak en sê, vervloek is die aarde. God het nie die aarde vervloek nie, een fontein bring nie vars en bitterwaal voort nie. God het gesê wat gebeur het. God sê, die aarde het nou onder een vloek gekom, omdat jy ongehoorzaam was, omdat jy jou gesag uitverkoop het, Adam. En dan kom Jesus, Jesus word gebore uit die vrou uit, maar nie gebore uit, die, uit Adam uit nie. Hy het nie Adam se saad nie. Hy word nie in sonde ontvang en gebore soos die mens nie. En dan as as Jesus kom, dan sien ons dan daag Jesus die gesag van die vyand uit. Ons sien hy maak die storm stil. Ons sien hy maak die siekes gesond. Ons sien hy wek die dooies op. En Johannes kom skryf van hom later. Hy sê die seun van die mens het verskyn vir hierdie rede om die werke van die duiwel te verbreek. En as ons dis kyk wat Jesus kom doen het op aarde, dan sien ons die verbreeking van die werke van die duiwel. En nou moet ons vir onsself vra, hierdie goed wat gebeur, hierdie tragedies en goed waarmee ons elke dag te doen kry, is dit nou maar net goed wat maar gebeur? Dit is nou maar toevallig. Dit gebeur maar net moet ons alles wat gebeur eenvoudig toeskryf of God het dit gedoen of toegelaat of God het 'n een of ander magiese plan daarmee soos wat baie die meeste gelowiges of Christene vandag dink? Of moet ons alles aan die duiwel toeskryf en sê man dis die dief wat steel slag en verwoes wat rondloop soos 'n brullende leeu wat soek wie hy kan verslind wat die mense moordenaar is of moet ons tussenin staan en sê nee man dit is maar goed wat gebeur. Dit is toevallig. Jy sien, as ons na Jesus' geskienis kyk, dan sien ons Jesus' optrede, as hy gekom het om die werke van die duivel te verbreek, dit was daar nie toeval nie. Dit was nie toevallig dat die lamman, wat hulle dier die daklat afzak het, waarvan Marcus van skryf in Marcus 2 nie, dat hy lam was nie. Dit was nie toevallig dat die blinde man blind was in Johannes 9 nie. Dit was nie toevallig dat Jairus' dochterkie gesterf het nie. Dit was nie toevallig dat Lazarus gesterf het nie of dat daar 'n storm op die see was nie. Want as dit toevallig was, verstaan jy, dan was dit nie die verbreeking van die werke van die duiwel. As Jesus dit gekanselleer het nie. So wat ons vir onsself moet uitmaak, is dit maar nou net goeders wat gebeur of is daar 'n koneksie in die geeswêreld met ons omstandighede? Dis die vraag wat ons moet probeer beantwoord vanmôre. Maar kom ons kyk wat het gebeur as ons na die gesag kyk, sien ons dat Jesus het die Satan kom uitdaag en so is daag die Satan vir Jesus uit. En ons sien die magstryd van die begin af tussen lig en duisternis. Jesus sê ek is die lig van die wêreld. En die owerste van die mag van duisternis, die magstryd. En God plaas die mens op aarde om hom te verteenwoordig. Hy plaas Adam hier. God is gees. God het nie 'n liggaam nie. God het vir my en jou 'n liggaam gegee om sy liggaam te wees. God het ons 'n liggaam gegee in die sigbare wêreld om hom te verteenwoordig. Die een moet julle asseblief onthou. Ons gaan dan weer, weer terugverwys. Maar hy het ons 'n liggaam gegee en hy wil homself laat geld. Hy wil homself sigbaar maak. Hy wil heers. Hy wil sy liefde, hy wil sy vergifnis en sy goedheid wil hy manifesteer deur die mens. En daarom sal jy sien dat die die vyand van God se plan, die Satan, sal alles doen wat hy kan om die tempel van God aan te tas. Om die tempel te ontsier. So nou moet ons iets sê. As my liggaam, as jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, waardeur God homself wil laat geld, waardeur God homself sigbaar wil maak kan jy dan verstaan dat enige gebrek en enige siekte en enige skeet kan net kom van die bron af wat sê ek wil die tempel van God skend. Ek wil die geleendheid wat die mens het om God te verteenwoordig wat ek skade aan. Kan jylle dis nou sien waar het tragedie en waar het gebrek en waar het tekort en waar het siekte en waar het dood voortydige dood sy beslag dit kom vandaan en nou kom Jezus en Jezus kom aan die kruis betaal hy die skuld betaal hy die skuld wat Adam gemaakt het en hy, hy staan uit die doodheid op en hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. En hy vaar op in die hemel en hy gaan oefen alle mag uit. Maar dan neem hy die mag op aarde en hy sê, gaan jylle en maak jylle disciples en vir die wat gegloed, Markus 16, sal die tekens volg in my naam sal jylle die duivels uitdrywe. En hy plaas weer die mens, dis vir ek en jy, Of so, die gesag gaan terug na Jesus toe en dan Nuwe Testamenties en die nuwe bedeling gee Jesus dit terug vir die mens. Dis vir my en jou. So sien julle waar lê die gesag? Die gesag lê by die mens. Nou wat ons net vir mekaar moet sê, as God almagtig is waaroor ons almal saamstem, dan het God in sy almag sekerlik die reg om so besluite te maak. God in sy soewereine almag het tog sekerlik dan die reg om te sê ek gaan die mens laat eers. Ek gaan nie eers self nie, ek gaan deur die mens eers. En dan verstaan ons as God dit besluit het, waarom God nie die vrug uit Adam se hand uit geklap het nie. Waarom het God toegelaat dat Adam sy keuse uitoefen? Hoekom? Omdat God sê alles wat gebeur, alles ek is liefde. En al wat ek kan hê is 'n liefdesverhouding en dit is net deur 'n liefdesverhouding wat hierdie goed kan gebeur. En een liefdesverhouding kan nie een liefdesverhouding wees, as dit nie vrye kees is nie. En as ek jou moet manipuleer, dier die vrug uit jou hand uit te klap en te sê, ek het moest gesê, jy mag nie, en jou te weerhou van die goed, dan maak ek van ek jou een pion wat ek op een skaakbord rondskuif, en jy het geen sê in die saak nie. En hoe kan dit dan, hoe kan dit dan, een liefdesverhouding wees? Dis Godse hart. So gee God die gesag terug vir die mens. En dan hierso in amper 70 na Christus. Amper 40 jaar nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Sien ons iets interessants. Ons sien dat Johannes in 1 Johannes 5 skryf die volgende. Hy sê die hele wêreld lê in die mag van die bose. So nou sien ons hier het iets plaasgevind dit lyk so al, as ons na Johannes luister, asof die mag weer oorgegaan het na die bose toe. Want die wereld leen die mag van die bose. Dit klink vir my soos die mag van duisternis wat gegeld het voor die kruis, waarvan Paulus sê, ek het julle oorgebring uit die mag van duisternis, oorgebring in die koninkryk van die sien van my liefde. So wat het hier gebeur? Die mens, ek en jy, het weer gedoen wat Adam gedoen het. Ons het weer gehoorzaam gewees aan die stem van die vijand. En doordat ons om gehoorzaam het, het ons ons gesag, het die mens, het ek en jy, kom ons maak het nou praktisch soos Johan het praktisch gemaakt het vanmorgen, het ek en jy, ons gesag, ek my gesag, geabdikeer, geabdikeer, aan die vijand. En as hy dan woerwoer met my speel, en hy stil slag en verwoes by my, dan kan ek beswaarlik vir God die skuld daarvoor gee. En dit aan Godse toelating of Godse deurlee. Godse toelating leen die paradijs toe die mens toegelaat het om te kies. En tot vandag toe is daar by God nie een skaarwee van omkering nie. En daarom tot vandag toe laat hy vir jou en my toe om te kies. En as ek en jy kies om hom te gehoorsaam. Nou luister net. Wat beteken dit om hom te gehoorsaam vir ons in praktiese term vir môre? Jesus sê hy is die mense moordenaar van die begin af en hy is die vader van die leuen. Nou praat hy met die Jode, met gelowige Jode in Johannes 8. Hy maak hierdie stelling, hy sê as julle in my woord bly, as julle met my kan saamstem, as julle my opinie kan omhels en een kan word met wat ek sê. Hy sê, dan sal julle waarlik vry wees. Hy sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sê julle vry maak. En hierdie ouwens kyk en kyk en hulle sien nie. Hulle hoor en hulle hoor en hulle verstaan nie. Want hulle hart het stomp geword. Want hulle sit vast met hulle eie oud-testamentiese theologiese denken. Sit hulle vast hierdie kom jode wat in Jesus gegloed, want dis die mense met wie hy praat nie, Johannes 8. Jesus sê vir die jode wat in hom geglo het, as jy my woord bly, sê waarlik my disipels Johannes 8:31 32. Hy sê dan sê jy die waarheid ken, die waarheid sê jy vry maak. En hierdie ouens kan dit nie verstaan, hulle hart het stomp geword en hulle hulle hoor nie wat Jesus sê nie. En nou sê hulle, hoe sê jy ons sal vry word? Ons is slaaf vry, ons is niemand se slawe nie. Hulle verstaan nie. Hulle is slaaf geword van die een aan wie hulle gehoorsaam word het. Want die leenaar het vir hulle gelieg. Want jy sien die leenaar is een mensenmoordenaar. En van die begin af is hy een mensenmoordenaar. En as hy moor, dan lieg hy daar oor, dan sê hy, dit is God wat het gedoen het. Dan sê hy, dan suggereer hy dat dit God is wat een agenda hiermee het. En wat gebeur? Dan glo die mens om. En wat doen ons dier om te glo? Ons onderwerp ons aan die leen. Verstaan jy ook om die wereld in die macht van die bose? Ja. Maar wat wonderlik is, kyk mooi, die fout wat Adam gemaakt het, het allemaal vir ons beïnvloed. Want allemaal van ons was in saadvorm nog in Adam, toe Adam gesondig het. So daarom skryf die skrif, dier die misdaad van een, het die son in die wereld ingekom, dier die sonde die dood en die dood tot allemaal deurgedring, want allemaal had gesondig, want ons was allemaal binnen Adam. Maar nou, wat hier gebeur, as ek nou sondig in die sin, dat ek nou my gesag uitverkoop aan die vijand. As ek nou my oore uitleen vir sy misleiding en vir sy leens. As ek nou sy leens glo, dan onderwerp ek myself aan die aanslag van die vijand. So, kyk mooi wat hier gebeur. Daai aanslag wat die vijand tegen ons het, het hy die gesag daarvoor te by die mense krijg. Maar besef jy, as, as ek my gesag sou uitverkoop aan die vijand, beteken dit nie jy is uitverkoop nie. Jezus sê, ek het jylle nie as wees achtergelaat nie. Hy sê, ek sal weer na jylle toe kom, ek sal by jylle kom woning maak. Hy het ons by ons kom woning maak door sy gees. En sy gees verteenwoordig die kracht en die heerlijkheid en die liefde van God in ons en sy gees is die een wat die bose oorwin het. Nie gaan nie, oorwin het. En as ek sy gees ruimte gee in my lewe, plek gee in my lewe, dan is ek nie onderworpe aan die mag van duisternis nie. En al vergaan die wereld rondom my, sê die profetiese woord vir my in Jesaja, hy sê, Psalm 91, sien jy, Susanne is getoen. Dankie Susanne. Hy sê, net met jou oor sal jy dit aanskou, Psalm 91, hy sê, Al val daar 1000 aan jou sy en 10000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie, hoekom nie? Omdat jy nie onder die gesag is nie. Dis nie omdat daar toeval is nie. Dis nie omdat dit nou maar net so is dat dit jou gespaar is nie. Omdat hy, wat sê die skrif? Hy sê omdat hy my liefhet, sê God. Hoe kom red? Omdat hy my naam ken. So jy sien, die naam, hy sê in my naam sal julle die duiwel uitdryf. Hy sê julle oorwinning oor die mag van duisternis is my naam. My naam moet die aanslag van die vyand, moet die steel slag en verwoes in jou lewe kanselleer. My naam moet die mense moordenaar in toom hou. My naam op jou lippe. Maar luister mooi. Dis nie goedkoop, dis nie kitspap nie. Die sewe seuns van Skefa het die duiwel probeer uitdryf en gesê ons besweer jou in die naam van die Jesus wat Paulus verkondig toe spring die duivel op hulle en oorweldig hulle, want hy sê, vir Jezus ken ek en van Paulus weet ek maar wie is julle. Ek sien, om die naam, om hierdie naam met gesag, met waarde te gebruik, is om onderworpe te wees aan hierdie naam, om erkenning te gee aan die naam. En as ek op die vijandse hand praat, soos wat Job gemaakt het, kom ons kyk, Jesus sit Job, en Job sê, toe die tragedie oor hom kom, die Heer het gegee, die Heer het geneem die naam van die Heere sy geloofd. Hoor jylle. So kyk wat met Job gebeur. Job sê, dit was God. So die vraag is, was dit God? As dit God was, wat was Job reg? Maar was dit God? Wat het daar gebeur? Die vijand het skielik voor God verskyn, waar het hy vandaan gekom. Die vijand is voor Adam uit die hemel uitgedreif. Adam het toegang tot God gehad, toe Adam sy gesag abdikeer, toe kry die Satan weer toegang tot God. Waarom sê Jesus, aan my is gegee alle mag in die jimmel en op aarde, was alle mag in die jimmel nie syne nie? Dit was syne tot op punt. Maar besef jy, toe Adam geabdikeer het, het Adam sy stoel, sy directie sitplek, in die jimmel, as het ware, prijs gegee, opgegee, en het vir Satan gegee. En nou besoel hy, die heilige teenwoordigheid van God in die hemel, besoedel hy met die teenwoordigheid van Satan. En God kon hom met sy pinkie verplaas het, vernietig het. Maar hoekom het God het nie gedoen nie? Omdat God die onderneming aan Adam gegeet, sê gee die aarde vir jou. En daarom het Adam die recht gehad, om binnen die onderneming met die aarde te maak wat hy wil, al was wat hy gedoen het, nie Godse plan of wil nie. Jy sien, ons het, ons het hierdie concept waarmee ons groot geworden, waarmee ons geindoctrineer is, dat alles wat gebeur Godse wil is. Goed en sleg, so sê ons geloofsbeleidnis, so sê ons kategismus. Maar is dit waar? Alles wat gebeur, goed en sleg, is Godse wil. So word een man doodgeskiet hier voor die café in die dorp, voor sy dochter. En hy bring sy sien by my en hy wil sy haar uit sy kop uitspetrek en hy kreen hierdie, hierdie aanklag teen God uit, hy sê, hoekom? Ek wil net weet hoekom. En ek sê vir hom, sê vir my, is alles wat gebeur Godse wil? Ja, sê. Ek sê, goed, tweede vraag, is sonde Godse wil? Nee, sê. Ek sê, vraag 1, vraag weer, is, ek sê, hoeveel sonde is daar in die wereld? Hy sê, baie, ek sê, sê weer, is alles wat gebeur Godse wil? Nee, sê. Ek sê, ah, nou kom ons recht. Want jy sien, as alles wat gebeur Godse wil is, soos wat die beleidingsskrifte sê, dan beteken het sonde is ook Godse wil. God het duidelik gemaakt het sonde nie sy wil is nie. God het het duidelik gemaakt het en nie wil gehad het, Adam moet eet nie. Hoekom het God nie opgetreen nie, ons het reeds gesê. God het nie opgetreen nie, omdat hy gesê het, Adam ek gee in jou die recht om te kies. En jou kies sal bepaal, wat die omstandighede gaan wees jou keuse gaan bepaal of die aarde, die skepping, aan nietigheid onderworpen gaan wees. Daarom roep Paulus uit te sê, die hele skepping wacht met reik als in verlangen op die openbaarmaking van die seers van God. Want die skepping is aan nietigheid onderworpen. Nie gewilliglik nie. Maar terwille van die een wat om onderwerp, die een is Adam. Adam het die skepping aan nietigheid onderwerp. Adam het gemaakt dat die skepping onder nieuwe bestuur gekom het, wat, en die bestuurder is die die wat steelslag en verwoes, as jy nou korruptie gesien het, daar is korruptie. En wat is die resultaat van die aarde? Dat die aarde verdorings en distels begin voortbereid. Maar die aarde is nie verdorings en distels gemaakt nie. Die skepping is gemaakt vir die mens, om die kroon van Godse skepping te dien. En daarom dat die skepping wacht met reikhalsende verlange, die skepping, sê Paulus, is in barensnood. Jo, dit is sterk terme. Hy sê totdat die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God, dis van my jou, weer gestal te kry. So sien jylle, wat is hier bezig om te gebeur? Nou hier 70 na Christus, dit was sommer net daar so, 70 na Christus het Johannes gesê, die wereld en die macht van die bose, maar weet jy wat, hier ding is bezig om te verander. Want ek en jy is deel van die wereld en ons leen in die macht van die bose nie. So sien jy, ons is bezig om Johannes sy uitspraak te kanseleer. En ek dink ou Johannes is opgewonde daaroor. Daar waar hy is vandag. Dat ons daai uitspraak gaan kanselleer. So ons verstaan nou dat God aan die mens teruggegee het. En nou is my en jou keuse, gaan ons weer dit uitlewer, gaan ons abdikeer of gaan ons kies? Gaan ons kies om verhouding te wees? Gaan ons die waarheid kies? Gaan ons in die waarheid staan? Want die waarheid sal ons vrymaak. maak. En dis wat Jesus vir daai klomp Jode sê wat in hom geglo het. Hy sê julle het die duiwel as vader want julle glo wat hy vir julle sê en dit maak dat die duiwel julle vader is. Dis Jesus uitspraak. Gaan lees Johannes 8. Hulle sê God is ons vader. Hy sê as God julle vader was, dan sou julle my geglo het. Maar nou wil julle my om my lewe bring. Want julle glo die mense moordenaar want hy maak dood. En dan beskuldig hy God. En dan gloei hy dan. Sien, dit is die hele betoog van Johannes 8. Goed, ons het dit uitgeklaar, ons verstaan het. So nou verstaan ons, dat waarom het God, in ons tragedie van vandag, 2000 jaar verder, hier is nog 2000 jaar by, en nou leef ons vandag hier, en nou beleef ons, verlede week beleef ons een week van tragedie. En ons sien tragedies in ons gemeente, En ons sê hoekom gebeur dit? Jy sien dit gebeur omdat ons die mens nie is waar hy moet wees nie. Want hoewel jy hulle van weet die tyd, hoewel ons van weet die tyd, dankie Johan, dit was in die gees vanmôre. Tyd leraars behoort te wees. Is ons besig met melk in die vaste spys nie. Hy sê maar vaste spys is vir ouens wat volwasse is wat geoefen is in die woord van gerechtigheid. Geoefen is in dit wat in die kruis plaasgevind het. In status om goed en kwaad te onderskui. En nou, nou, nou kwaad is die goeie vruchte van die verkeerde boom ingesluid. Nee? Deel van die, die goeie vruchte van die verkeerde boom is ingesluid in die kwaad. Goed, so ek dink ons het die eerste vraag geantwoord. Die tweede vraag is dan nou. Maar as dit dan nou die geval is, as Jesus ons bekrachtig het met sy gees, waarom kan ons dit dan nie stop nie? Waarom, as hy ons dan bekrachtig het met ons gees, waarom lei ons nog steeds skade? Waarom vind ons dat daar nog steeds tragedies is en nog steeds, steeds siekte is in ons midde, in die gemeente? Goed, ons het gesê, as ek uitspeel in die hand van die vijand, as ek verkeerd gloe, dan, dan, kan ek myself een teken maak. Maar partij keer gooi ek reg, en die vijand kom ten spuite daarvan, want, hy sê, want nou, nou kom die skrif en sê, elkeen wat godsvruchtig wil lewe, sal vervolg word. En nou begin ons godsvruchtig lewe, en ons sien, die vervolger, die verdrukker, hy kom, en hy kom om een aanval op ons te loods, hy kom met sy siekte en sy tekort en sy ellende, en die vraag is nou, waarom kan ons nie vir mekaar absoluut instaan nie, waarom kan ons nie mekaar beskerm nie? Waarom kan ons nie met gesag God se woord spreek en niemand in hierdie gemeente moet skade ly nie? Waarom nie? Dis die volgende vraag. En dan kom kom die skrif en hy kom antwoord dit vir ons. Hy sê God gee ons die gees nie met mate nie. God se gees is 'n persoon. En nou het Jesus gekom en ons die wedergeboorte geskink. Hy het ons die recht geskink. Hy het ons rechtverig kom maak, so ons kan sien wat Godse droom is. Godse droom is om verhouding met ons te hee, om ons lief te hee, so ons om kan verteenwoordig. En as ons om verteenwoordig, wat gaan ons doen? Ons gaan die werke van die duivel verbreek. Waar ons gaan, gaan ons soos Jezus maak. Ons gaan die storm stil maak. Ons gaan die siekes gezond maak. Ons gaan die dooies opwek. Dit gaan begin by my. Maar wat sê jy? Met ander woorde, om gerechtigheid, om die, om die woord van gerechtigheid te verstaan, beteken het, dat my lichaam die tempel geword het van Godse geest, en dat God die geest die recht gaan hee, om die werke van God dier my te doen. Recht? Maak het sin? Goed. Nou, behalwe dit, kom, hier sit nou van Nicodemus verduidelik, hy sê, as ek die kruis toekom, en aan jou gerechtigheid gee nie, jou weerwaardig kom maak, jou onskuldig kom verklaar, jou skuld kom dra nie. Hy sê, sê nooit die koninkrijk van God kan sê nie. En dan gaan hy aan, hy sê vir Nicodemus, maar wat uit vlees geboor is, is vlees. Ons is allemaal uit vlees geboor, uit water, uit die vruchtwater geboor, ons natuurlijk geboor in die wereld. Hy sê, maar wat uit gees geboor is, is gees. Hy sê, jy het nodig om uit water en gees geboor te word. Nou die water, het is allemaal. Ons is allemaal hier uit die water geboor. Maar nou het ons een tweede geboorte nodig, een geboorte uit gees. En wat is die geboorte uit gees? Johannes beskryf het vir ons prachtig, hy sê, allemaal wat om aangeneem het, en hulle het hy mag gegeen, om kinders van God te word. En dan verduidelik hy dit vers 13 van Johannes 1, en hy sê, vir die wat nie uit die vlees, of uit die wil van een man gebore is nie, allemaal van ons is uit vlees, uit die wil van een man, uit water gebore. Hy sê, maar uit die wat, uit God geboor is. Jy sien, om uit God geboor te wees, beteken om te aanvaar wat Jesus vir ons gedoen het. Amal wat om aangeneem het. Dit is nie om te sê, ja, ek geloof in Jesus nie. Er is baie mense wat in Jesus geloof, die helpel niks. Die tragedie rui vir hulle. Hier is die fondament. is nie die wie ons geloof nie. Ons geloof dit in elk geval, die duivels geloof dit ook. Maar wat ons geloof, ons geloof wat hy gedoen het. Ons glo wat hy namens ons kom doen. Ons glo dat hy ons skuld in ons tekort en ons siektes en ons ellende en ons smarte en die vloek namens ons kom dra het. En dat ons nie nodig het om dit verder te dra nie dat ons nou sy geregtigheid ontvang het dis wat ons glo. En om dit te glo is om God se gees te nooi om in my te kom woon. Nou God se gees se persoon, hy gee die gees nie met mate nie. Soos God se gees in my kom woon dan kom Godse geest in sy volheid woon. En daarom sê Colossense 2 by vers 9, hy sê die volheid van die Godheid, bedoelende Godse geest, woon in Jesus lichamelik. Paulus skryf van die Galaties, Galaties 4, hy sê, hy het die geest van sy Seen in ons hart uitgestort. En dan kom vers 10 van Colossense 2 en hy sê, en jylle, die volheid van die Godheid wat lichamelik in Jesus woon, jylle het die volheid in hom. So ons het nou die volheid van die Godheid, wat in ons woon. So nou kan daar nie twyfel wees nie. Het ons wat het vat? Die Engelsman sê, do we have what it takes? Ja, ons het wat nodig is. Ons het Godse gees nie met mate nie. Ons het die volheid van die Godheid wat in ons woon. Dis een afgaande saak, maar, maar, waarover gaan dit? Op Pinksterdag, sê Paulus, sê Petrus, hy staan op en hy preek en hy sê, dis wat die profeet Joel gesê het, in die laaste dag spreek God sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Nou, of dit net een misdruk is, en of een misoorskryf is, en of hy dit doelbewus so gedoen, kan jy self besluit. Maar Petrus haal die skrif verkeerd aan, want in Joel 2, daar was vers 28, sê God, en daarna sal ek my gees uitstort op alle vlees. Nie van my gees nie. Ek sal my gees uitstort. Nou kom ons kyk, het Petrus dit doelbewus gedoen of was dit net een glips hierdie? Hoekom is daar verskil tussen ek sal my gees uitstort, dit beteken een onbeperkte uitstorting van gees. Of ek sal van my gees uitstort, dit beteken een beperkte uitstorting van gees. Dit nou, luister mooi, ek wil julle mooi verstaan. Ons het so pas gesê, ons het Godse gees ontvang as persoon. Hy kom nie met die arm of die benen in nie, hy kom as persoon in. So ons het die volheid van Godse gees ontvang. Reg? Nou as die volheid van God se gees in ons woon, wat 'n uitstorting is dit nou? Jy sien, godsdienst het ons laat dink dat die uitstorting van die hemel is. Maar waar uitstort die gees uit? Dit stort uit die houer uit. En wat is die houer? Die houer is die tempel. Die tempel van God se gees, dis 'n mooi liggaam. En die uitstorting van God se gees is vanuit my uit. Hy sê strome van lewende water sal uit julle binneste vloei dit sal word een fontein wat opspring tot in die eeuwige lewe. Hy sê, die fontein sal opspring tot in die eeuwige lewe. So sien jylle die stroom wat moet dier ons vloei. Waar kom het vandaan? Dit kom van Godse geest wat binnen ons is. Jy sê, so lang as wat die vijand, die, die gelovig is op hierdie wereld, kan oortuig en sê, ons wacht, Heere, asjeblief, stier die geest. Het hy ons. Want dan ontken ons dat hy sy geest gestuur het sien julle hoe subtiel is hy? Ons moet verstaan dat ons God se gees ontvang het. Dat elkeen wat uit gees gebore is, het die volheid van God se gees in hom. En dit beteken as ons van uitstorting praat, praat ons nie van wat God gee van die hemel af nie. As ons van uitstorting praat, dan praat ons van wat uitstort van binne af. Nou wat beperk die uitstorting? Jy weet, julle klomp skema boere, julle verstaan dit mos nou nê. Nee. Ons het nou so pas twee droeweke gehad, en wat het ons in die twee droeweke gedoen? Ons het die damme in die voorreskoon gemaakt. Want die, as die voor so dik is van die slik, is daar soveel minder plek vir die water om te vloei. Die water wat die bron is van die lewe. So ons het nodig om die voorskoon te kry, so die water kan vloei. Jy sien, as daar een blokkasie, Louis Malherbe het altijd gepraat van die para in die pijp, hy sê, as daar een para in die pijp is, kan Godse geest nie vloei nie. As daar een beperking is, jy sien, die aanpaksel binne die kom ons noem dit die pyp waardeur God se se gees wil vloei in die wêreld in. Daai aanpaksel, dis wat dit beperk. Daarom skryf Paulus hierdie volgende ding. Hy sê ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar hy sê as die volmaakte gekom het, sal dit wat ten dele is tot niet gaan. Nou wag 'n bietjie. Wat is dan die volmaakte? Toe Jesus 'n offer gebring het, het hy nie vir ons die volmaakte gebring nie. Hy sê met een offer het hy vir altyd volmaak. Hy het die volmaakte gebring. Maar waarvan praat Paulus as hy sê wanneer die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Jy sien die ten dele is die vlees. Dit wat die vloei van God se gees deur ons lewens beperk. Dit is ons vlees. Ons vleeslikheid. As jy in Kolossense 2 kyk, daar by vers 3 4 5, dan sê Paulus die volgende ding. Hy sê maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Hoor jy hoe ernstig dit vir Paulus? Hy sê maak dood julle lede wat op die aarde is. Nou wag bietjie. Dieselfde Paulus skryf vir nee, nie Paulus nie, die skrywer van Hebreërs. Ons dink is Apollos of Silas of Barnabas wat dit geskryf het. Maar hulle het almal saam met Paulus gewandel. Hulle praat Paulus se taal. En wat sê hy? Hy haal die skrif in Jeremia aan. Die Godspraak uit Jeremia 31 by vers 34 hy haal die godspraak aan, en hy sê die volgende, hy sê, aan hulle sondes en hulle oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Nou as God sê, ek dink nie daaroor nie. Hy het dit gesê in 2 Korintiërs 5:16. Hy sê ek sien niemand meer na die vlees nie. God sê een het vir almal gesterwe. My seun het vir almal gesterwe. Julle was ingesluit in sy sterwe. Julle is aangesluit in sy opstanding. Ek sien nuwe skepings. Ek sien nie julle foute nie ek sien nieuwe skepings, sê God. Nou, as God sê, ek sien nie hierdie goeders, hierdie lede wat op die aarde is nie. Nou, as jy saam met my blaai gauw na Colossense 3 toe, dan sê jy sien daar, hoe Paulus hierdie goeders noem, Colossense 3, vers 5, Hy sê, maak dood dan jylle lede wat op die aarde is, namelijk, nou hoor wat noem hy op hier, hy sê, hoererij, onreinheid, hartstog, slechte begeertes en gierigheid wat afgoede dienst is, waar die, die toren van God oor die kinders van die ongehoorzaamheid kom, waarin jylle ook vroeger gewandel het, toe jylle nog daarin geleef het. Maar nou moet jylle ook dit alles afleen, namelijk toren en woede en boosheid en laster en skandelike taal uit jylle mond. En lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mense sy werke afgeleed. Nou hoor wat doen Paulus nou. Paulus lys nou 'n klomp goed waarvan hy self op rekord is en waar God self voorgesê het aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Nou sê vir my, as Paulus sê, maak dood aan julle lede op aarde, lê dit ook nou af hierdie lys goed wat ek gesê het. Is dit omdat God daaraan dink? Omdat dit 'n invloed het op wat God van ons dink? Nee. Wat dink God van ons? Hy dink van ons nuwe skepping, want ons was ingesluit in die kruis en in sy opstanding. Hoor jy, dis wat God dink. Maar waaroor sê Paulus dan as God nie daaraan dink nie? Waaroor sê Paulus lê af alle boosheid en maak dood aan julle lede wat op die aarde is en lê dan ook hierdie lys van ongeregtighede. Hoekom sê hy lê hierdie goed af? Hy sê want hierdie goeders is die paras in die pyn. Hierdie goeders by die nie aflê daarvan is daar 'n beperking, is daar 'n blokkade in die pyp. En daarom is daar net 'n tendeel uitstorting. Daar is uitstorting in ons lewens. Maar die uitstorting is tendele. Hoekom? <laughs> Daar's 'n klomp paras in die pyp. En dit is waarvan Paulus praat. Hy sê, sê ons moet van hierdie goed ontsla raak. Hy sê ek het nodig om 'n besluit te neem oor hierdie goed. Om te sê, Here, dis wie ek is ek bepaal my by wie ek is, onthou nou net wat het ons vir mekaar anhou gesê die afgelopen tijd, ons gesê, wie ek is bepaal, wie ek is is die perd, en wat ek doen is die kar, en die perd trek die kar, nie andersom nie. En as ek diep inkyk, het ons laatst keer gesê, as ek diep inkyk in die volmaakte wet van die vrijheid in, as ek besef die volmaakte prijs wat Jesus betaal het, en dat God my is volmaak sien, en ek bly daarby, ek hou my bezig met wat God van my sê, wat God aan my gedoen het. En as ek na ander mense kyk, dan besef ek, die dag wat hy dit vir my gedoen het, het hy dit vir hulle gedoen. En ek hou my daarmee bezig, dan is daar geen oordeel in my nie. Dan is die vergifnis makkelijk, dan loop ek in sien. So sien hulle wat gebeur? So wat gebeur? Op die manier le ek af. Hy sê, onderwerp julle dan aan God weerstaan die duivel. Met ander woord, wat gee die duivel sy hou vast? Wat maak dat die, die duivel, die, ek wil amper sê, die gees vloei in ons levens terughoud? dat daar 'n beperkte vloei is. En luister mooi, dis oor daai beperkte vloei mense dat ons tragedie in ons midde het, dat ons siekte in ons midde het, dat ons gebrek in ons midde het. Dis oor daai beperkte vloei. En niemand kan vir niemand 'n vinger wys hierson nie. Besef julle, dis waaroor ons almal moet kom tot die volwasse man, die mate van die volle grootte van Christus, om goed en kwaad te onderskei, geoefen te wees in die woord van geregtigheid. Daarom sê die skrif, ons het geloof nodig. Jy sien, dit is interessant. Paulus skryf hierdie ding vir die Romeine, Romeine 8, daar by vers 9, 10 rond, skryf hierdie ding, hy sê, want die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Nou, onthou julle, as julle dit nou saamlees met Hebreus 11 vers 6, sê Hebreus 11 vers 6, hy sê, sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag. So daar gebruik hy geloof, ek gaan nou terugkom na geloof toe, maar kom ons kyk eerst na die vlees. Hy sê, die wat in die vlees is, kan God nie behaag en met ander woorde, besef jy, Godse gees, wat met jaloersheid binnen in ons begeer, dis wat Jacobus skryf, hy sê, Godse gees in ons begeer met jaloersheid, hoekom? Omdat hy soveel lewe, soveel geneesing, soveel sien, soveel liefde het, om te deel met die wereld daarbuiten, met die mensdom te deel, maar hy is beperk, dier my en jou, En wat hom beperk in ons levens, is die paras in die pijp. Kan jylle verstaan? Besef jy, wat wil God dier jou vir die wereld doen? Wat wil hy dier jou vir jou gemeenskap doen? Maar as ek en jy die paras in die pijp toelaat, kan hy nie vloei nie. Hy sê, die wat in die vlees is, kan liefde nie sy sin kry nie. So as ons vasthou aan die vleeslike goeders, hy sê, dan, dan, kry jy die vloei van Godse gees. Kom hy nie deur nie. Dis ou din straalkie, terwijl het een dik stroom is gewees het. Verstand jy dit in dele? Dis wat van Paulus praat. Dis vir hom so belangrijk, om ons te laat besef en sê, maar jyre, hier moet iets gebeur in ons. Om, om by een plek te kom en te sê, jyre, maar dit moet verander. Nou, nou kyk ek mooi, geloof het ons gesê, kom dier die gehoor, en die gehoor dier die woord, en die woord dier die prediking. En daarom het ons gesê, het die vijand die predikers gegryp, hy het die predikers geteiken, en hy het predikers gekry, om sy leen te glo en sy leen te verkondig. En ding net mooi, as ek vir julle leen verkondig, dan vestig ek een leen verkondig, en allemaal van julle harte vermoorde, dan die vijand redde geslag geslaan. In hoeveel plekke van bijeenkomst vermoorde, onder die vaandel van christenskap, onder die vaandel van Godse woord, kom die vijand, en hy gebruik die woord, om mense mee te mislui. Weet, toe die vijand vir Jezus kom teiken het, want hy het gesien, hier het ek moeilikheid, ek moet hierdie ouwe kry, hy het dit recht kry met die eerste Adam, hy het die eerste Adam in sy mag gekry, dier om te kry om om te gehoorzaam, toe sê hy, ek gaan hy nou met die laaste Adam ook doen, toe kom hy eerst na Jesus toe, en hy werk op sy vlees, hoor net, hoe teken hy die vlees, hy sê, man, as jy die Seen van God is, maak van die klippe broode, dis my geen sonde, om van klippe broode te maak, maar wat sou die fout wees, die fout sou het wees, dat God, die duivel gehoorzaam, dit sou die fout wees. So hoor jy, hoe suggereer hy, die goeie, maar kom nie van God af nie. Maar dan antwoord Jesus, hy sê, daar is dan geskrywe. Nou kom hy tweede keer, en sê, goed, ek het nou die vlees gewerk, dit werk nie, hierdie man is die vlees te sterk. Maar elke man het hierdie begeerte om te heers. Elke man het sy trots. So hy kom en hy wees, vat om by die hoop berg, hy wees om al die koninkryke van die aarde, en hulle mag en hulle heerlijkheid. Hy sê, ek geer dit vir jou, as jy net eenmaal neerval in my aanbid, ek geef jou al die koninkryk, al die gesag van die wereld, dit sy ne, Adam het het vir hom gegeen, hy sê, want dit is aan my oorgegeen, ek geer dit vir wie ek wil. En wat antwoord Jesus om? Daar is dan geskrywe, <laughs> Jesus het ook nie trots nie. Daar is dan geskrywe, die Heer God met jou aanbid om alleen dien. En sê, dit werk ook nie. So die plek waar ek om sal moet vat, is ek moet om die woord vat, want hy is sterk in die woord so as ek hom kan kry om die woord, of as ek die woord vir hom kan gooi, maar nou moet ek die woord net uit context uithaal. Nou hoor nou hierdie context. Hy sê, daar staan ons geskrywe, ek sal my engele aangaan die jou bevel gee, om jou op die handen te dra, so jou voet in gintlip sal staan te. Hy sê, spring nou maar van die dak af. Want hy het ons dit geskrywe, het hy nie. En wat antwoord Jesus om? hy sê, daar staan ook geskrywe. Jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Maar luister mooi, kyk nou net hoe praat die ding met ons. Ons vraag het ons vandag wil antwoord, hoekom? Hoekom ervaar ons tragedie? Hoekom kry die bose, die mense moordaar en die die wat stilslag gaan verwoes? Hoekom kry hy een aanspraak op ons? Hoekom kry dit reg om onder ons te slag en te steel en te verwoes? Jezus staan na die skare en kyk, en hy, hy sien dat hulle moeg en uitgeput is, so skape wat geen herder het nie. Nou die woorde vir moeg en uitgeput, het ek julle al gesê, is die woord skillow en ripto, wat beteken to be skin alive and to be ripped to pieces, so skape wat sonder herder is, van die wolwe is onder hulle in. So die wolwe onder die kinders van God ingekom en hulle uit mekaar het kom skeer. So het die bose aanspraak gekry. Hoekom? Een, omdat ons nooit die oorgang gekry het van Job af in die Nieuwe Testament toe nie. Ons het nooit die einde van Job gelees nie. Want Job, Job uiteindelik toe hy sy oore oopmaak en Godse stem hoort, toe sê God vir my Job 40 vers 1 en 2, hy sê, wil jy my veroordeel, dat jy nie gelijk kan wees? wil jy my die skuld gee? Ek het vir jou, Job, ek het vir Adam, het ek die gesag gegee. Nou wil jy my beskuldig, net soos Adam gemaakt het, toe God vir Adam sê, wat nou, toe sê hy, dis nie ek nie, is hier die vrou wat die vir my geet. Sê, wil jy my beskuldig? Wil jy my veroordeel, dat jy nie gelijk kan wees? En dan hoor Job dit, dan verstaan hy wat hier gebeur, en hy besef, God het niks te maak met die ding, en God het nie toestemming gegeen nie, en God het ook nie instructie van die duivel gekry nie, want God het, het nie die duivel slaaf geword nie. En dan sê hy, van hoor sê, het ek van die gehoor. Hy het my oogie gesien, ek herroep, ek trek terug, ek skies hier. Ek het nonsens gepraat, ek het berouw en stof en as. En wat gebeur? Die sien van die Heere breek dier. Hy het die wil weerstaan en hy het van my weggevlug. So dis wat my opgebeur. Nou kyk wat gebeur met ons. Baie van ons sit uit oorlevering uit. Sit ons nog onder Job 1, 21 en ons het, ons het al 2000 jaar, 2, 3000 jaar voor die kruis het Job al teruggetrek. Ons is nou 3 en 2 is 5000 jaar verder en ons het nog hier die grap gevang. He. Ons het nog nie gelees dat Job het teruggetrek het nie. En daarom is ons nog steeds vast nou aan die Heer het gegee, die Heer het geneem. Besef jy, dan verloon ons, want dis wat Job gedoen het. En die Heer het gesê, hy wat my verloon voor die mense, sal verloon wees voor die engele, maar hy wat my beleid voor die mense, sal beleid wees voor die engele. Met ander woord, om beleid te wees voor die engele beteken, dan is die engele actief wat sê, ek sal my engele aangaande jou bevel gee om jou op die handen te dra, so dat jou voet geen klip sal stamp nie. Maar besef jy, as ek die Heere verloon, dier hierdie voorspraak van die vijand, dan is die engele gebind. En dan kan die dief stil slag en verwoes. Soos hy wil. So waar vind ons ons vandag? Vandaag? Ons vind ons vandag in die plek as gemeente waar die oproep ernstiger is as ooit. Julle behoort vanweer die tyd leraars te wees. Maar nou het ek nodig om julle te voed met melk en die vaste spuis nie. Jy sien, ek kan sondag na sondag opdag hier. Hoor my wat ek sê. Ek kan sondag na sondag opdag. Partij ons doen dit nie eers nie, hulle kom so net one slip toe, maar ek kan sondag na sondag opdag, en besef jy, ek kan hoor en hoor en glad nie verstaan nie, kyk en kyk en glad nie sien nie, ek kan met een stomp hart hier sit, ek kan maande en jare in hierdie gemeente sit, en nie hoor waar oor dit gaan nie. Jou gesintheid gaan bepaal wat jy ontvang. As jou gesintheid is, jyre, ek kom om te ontvang, as jy het ontvang, Maar baie van ons kom godsdienstig hier ingestap, moet een gesindheid van, I've been there, I've done that, I've got the t-shirt. En as dit my gesindheid is, dan kan ek maar uitstap, en ek kan onder een andere lering gaan sit. Ek kan maar weer gaan luister na die vijand, wat sê, God bring tragedie oor ons. Want ek het gekyk en kyk en nie gesien nie. Ek het gehoor en gehoor en nie verstaan nie. My hart het stomp geword, want ek het my siening. En my siening ga my deerdra. En besef jy, as dit my gesintheid is, dan speel ek letterlik uit. In die hand van die vijand, ons het die prentjie geteken wat jylle al goed ken. Ons gesê, in die een kant is ek, en die een kant is God. En God het van sy kant af die totale afstand oorgesteek na my toe. Door genade, dit noem ons genade. Ek het niks daarmee te doen gehad nie, hy het alles gedoen. Door genade is jylle gereed, door die geloof, nie door die werke nie, so niemand kan roem nie. Met andere woorde, niks van my het die bijdra daartoe gemaakt nie. Maar dan kom Jesus, hy sê, as jylle in my woord bly, sê jylle die waarheid ken, en die waarheid maak vry, genade red, en luister mooi, Paulus skryf vir ons in 1 Korinties 11, hy sê, omdat ons op onwaardige weise eet en drink, as ons die nachtmaal gebruik, en praat van onwaardige weise, wat bedoel hy daarby? Hy sê, omdat ons die lichaam nie onderskyn nie, want jy sien, in sy lichaam het hy gesê, ek het my lichaam kom gee, om julle te genees, om julle gezond te maak, om julle vir julle te voorsien, om julle te beskerm. Nou gebeur daar tragedie met ons, en sê, dit is die Heere. Verstaan jy, dan onderskui ons nie die lichaam nie. Dan misken ons waarvoor die lichaam gekom het. As ons sê, hierdie ding wat gebeur, dit is Godse straf. Misken ons die ellende, en die pijn, en die smart, en die geestelsla, en die kruis, en die hel wat Jesus vir ons gedraad om die straf te dra, hoor jylle hoe belangrijk is dit? Hy sê, as ons hom nie ken nie, is ons uitverkoop. Uitverkoop. Hy sê, en daarom kan, as dit ons nie die waarheid het nie, kan die waarheid ons nie vry maak nie. Vry waarvan? Vry van die vijand. Wat het Jesus sê? Die waarheid sê hulle vry maak. Waarvan het hy gepraat? Hy het gesê, vry maak van die macht van die bose. Vry maak van die aanspraak van die vijand, wat wil stilslag en verwoes in julle leven. Hy sê die mate waarin jy in waarheid wandel, sien julle wat hier gebeur? Die mate wat ek in waarheid wandel, maak die gaping toe. En as ek in die waarheid wandel, is daar nie 'n vatplek vir die vyand nie, maar daarin waarin ek nie in die waarheid wandel nie, kan die vyand steel by my. Hy sê daarom is daar onder julle swakkes en sieklikes wat tyd ontslaap, tyd voor die tyd al gesterf. Hoekom? Omdat daar 'n gebrek is aan waarheid. Hoor julle die dringendheid? Hy sê julle behoort van weet die tyd leraars te wees nou. Nou soos met melk bezig, en die vaste spuis nie, hoekom? Luister, dit is belangrijk om hier te wees op een zondagochtend. Maar is nog belangriker, om met die gesintheid hier te wees. Een gesintheid wat gaan maak, dat die woord van God my gaan verander. Dat ek genees bereid hier uitstap. Dat ek met die heel denken gaan uitstap dat ek met vryheid gaan uithap, dat die waarheid my vry maak, en besef jylle, en ek het die stelling gemaakt, en ek maak om nou weer, ek het te veel gesien in die laatste amper 30 jaar, hoe dat mense in ons gemeente inbeweeg, en die waarheid begin omhels, maar daar is net nie genoeg tyd, om hierdie gaping vol te maak, en die oomlik as ons die waarheid omhels, kom die vijand en sê, jy het my vijand geworden, en dan slaan die vijand toe. En ek vir julle, sê vanmorgen met my hart uit, dit is een saak van leven en dood. Dit is een saak van leven en dood. As ons hierdie woord gevat het, as ons die waarheid gevat het, om eind uit te gaan met die waarheid. En jy sien dit wat die waarheid beperk, is die lede wat op aarde is, wat nie doodgemaak is nie. Dit stop die vloei. En dit is elkeen van ons sy eie eie kese, sy eie besluit, te sê, Heere, hy sê ek, my gesintheid is, ek kan nie hier uitstap, ek kan nie, ek kan nie verder voortgaan met die gesintheid van, ek boort aan die kerk en ek was zondag aan die kerk, so ek is ook nie. Gaan nie werk nie. Dis nie waarheid nie. Waarheid is om van besit geneem te word. Paulus roep hierdie ding uit die glaasjes, hy sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie. Hy sê, ek het die grap gevang, ek verstaan. Die rede waarover ek op aarde is, is om Jesus te leef. As die vijand my gauwer dood kan kry, as hy my voor die tijd dood kan maak, dan gaan ek soveel minder Jesus leef. Daarom, daarom, kyk wat ons die skrif verkeerd geïnterpreteer, Psalm 116, wat sê, uh, kostbaar is in die oog van die Heere die dood van die rechtverdige. As die woord in die Hebrews gaan lees, dan staan daar gewichtig. Gewichtig, dit is een zwaar saak. Dit is een saak van ergens, groot ergens by God, die dood van die rechtverdige. Ezekiel roep uit, Ezekiel 33 vers 11, hy sê, ek het geen baal aan die dood van die godloos nie, maar daarin, dat hy hom sal bekeer en lewe. God sê, ek is God van lewe. Jy sien, en as ons dood aan God se deur gaan lê. Wie wat? Kyk mooi. Deur genade is ons gered. As ek prematuur sterf, waar is ek? As ek uit gees gebore is, het ek die ewige lewe, want ek ken hom. En as ek prematuur in hierdie biologiese liggaam sterf, dan leef ek in die geestelike realm, leef ek met God voort, want ek ken hom. So sien jy, dier genade is ek gered, so daar is geen probleem wat dit betref nie. Maar, waarom het God ons aarde toegesteer? Om in die hemel te kom? As hy ons aan die hemel wil gehad, hoe kom stuur hy ons aarde toe? Hy het ons aarde toegesteer, om hom te verteenwoordig, om hom te wees, om sy liefde, om sy kracht, sy gesag, sy genade, uit te beeld, dan sê hy dit van Jesus, en hy sê, soos hy is, is ons in die wereld, hy sê, hy is die afskynsel van sy heerlijkheid, en die afdruksel van sy wees, hy besef jy, jy is die afdruksel van sy wees, en die afskynsel van sy heerlijkheid, en besef jy, as ek en jy dit verstaan, dan besef ek skielik my, my Heere, dan leef ek nie meer vir myself nie, omdat een vir allemaal gesterwe het, en, en een het nou gesterwe, hy sê, daarom leef ons nie meer vir onself nie, daarom sê Paulus, die lewe wat ek nou leef, leef ek vir die een wat vir my gesterf het. Jy sien, as ek daarby gekom het, dan is ek net. Dan is het logisch dat die vijand my sal wel gelijk maak met die grond. Het is logisch dat sy aanslag sal kom, maar besef jy, as ek in die waarheid wandel, dan het ek die totale ruimte opgevul. Sê hoe kritisch is belangrijk as die waarheid. Sê hoe belangrijk is die woord. Sê hoe belangrijk is die onderlinge bijeenkomst. Maar as ek sê, onderlinge bijeenkomst is die uitwendige bijeenkomst my hartsgesintheid waarmee ek hier instap, dis die innerlijke. Dit is die hartgesintheid waarmee ek instap. Dit is die hartgesintheid waarmee ek Godse woord oopmaak, waar ek luister. Dit is die hartgesintheid. Wat gaan maak dat ek groei tot die volwassen man? Wat gaan maak dat die oorleveringe van die ou mense, wat my vastgehou het, onder die slaafskap van die vijand, wat my op die hand van die leenaar, die vader van die leen geleer het, om God die skuld te gee vir die slechte goed wat gebeur. Of het aan toeval toe te plak. Hierdie waarheid, laat my besef maar, wat op hierdie aarde gebeur, is ek eindelijk verantwoordelik voor. En daarom besef ek heren, ek kan nie, ek kan nie as een klein kindkie dit doen nie. Ek nodig om volwassen man te wees daarom kan ek nie een steen onangeroer laat, om te kom tot die volwassen man nie, en om gauw daar te kom nie. Godsdienst is nie een instrument om my leven vir my te vergemakkelijk nie. Godsdienst is die wijse waarmee God ons tot die volwassen man oprig om te wees. Godsdienst wat hy bedoel het, dat ons sal wees. Prijs die Heere, Vader, ek dankie. Dankie dat jy met ons bemoeienis maak. Dankie dat jy soveel in ons beleed, dat jy oortuig is. Oortuig van die vermoe wat aan ons is. Dat jy die grootse skepping waarlik aan ons toevertrouw het. Heer, ons grijp dit vanmorgen vast. Ons dankie daarvoor. Dankie vir hartgesintheid vanmorgen. Om te sê, Heer, ek kan nie aankarring nie. Ek het nodig om by die voete te sit en dier die deerdronge te wees. Ek het nodig om af te le die dinge van die vlees, so dat daar een vrye vloei van die geest kan plaasvind. Om nie die wereld te bedien, om mense te bedien met wie jy is. Ons eer die Vader. Vader in Jesus se naam. Amen. Kan ek net sê ek het uh, wat die woordskool betref, ons het nou die afgelope tyd het ons die die geskiedkundige agtergrond van die Nuwe Testament behandel en ek het uh, ons het dit nou uh, woensdag aand uitgedeel as daar nog van julle is wat hiervan wil hê, sommer 'n opsomming van die tyd en hoe die boeke van die Nuwe Testament in volgorde geskryf is. Ek het soms 'n opsommingkie gemaak, jy dê hier voor jy kan kom kry as jy wil hê. Uh, En uh, ons begin hierdie week, begin ons met die briewe in die volgorde soos hulle geskryf is, met die achtergrondsinlichting van waarom hulle geskryf is, wat was die aanleiding daartoe en wat er omstandighede was in geskryf. So ons sien uit daarna, ek nooi julle, woensdag aan 7 tot 8 tiptelik, julle is baie welkom. Kom ons drink thee, sien julle, kan ek net dit sê? Kan ek vanmorgen julle hier uitstuur met die naam van Jezus gevestig in jou leven? kan ek uitroep, ons stuur jou in die naam van Jesus. Dat sy beskerming, sy geneesing, sy voorsiening jou deel sal wees. En vir julle twee is best nie al. Dit is lief vir julle. Kom ons aan drink die.